Onos bastasdon agalma ono et epitheis agalma elaunen eis astu tonde sunanto onton proscununton to agalma ho onos hupolabon hoti auton proscunusin anaptero theis on cato tecai uceti per aetero proienai ebuleto kai ho on elates ai stomenos toge gonos to e ropale auton paion efe o kakhe che fale etika ituto lo ipon en onon hypanthropon proskuneisai hologos de loi hoti hoi tois allo triois agazois e palas Paratois e dosin autus gelota ofliscanusin